до кімнати, в якій стоїть її робочий стіл. Навпроти Сергіїв стіл. Русяве волосся спадає йому на чоло, а він відгортає його рукою. Він зараз такий самотній і нещасний. Клава його недолюблює, і всі його обходять. Якби була вона, то підтримала б. Вона одна може його підтримати. Ходімо до Дніпра, вивів її з сумовитої задуми Тищенко. Вона погодилася, проте запитала а речі, кому вони треба? Та тут нікого й немає. Вона хотіла йти просто в купальнику. Він запропонував взяти одежу з собою зустрінуть когось косарів чи рибалок якось негарно. Склав у вузлик одежу, накинув на плечі сорочку. Вона чомусь подумала, що саме одяг робить його видмиткуватим. Може, що не шиє у кравця, купляє все в крамниці. Статура ж у нього справді, мов у велета, широкі плечі могутні, порослі посередині кучерявим волоссям груди, мускулисті руки. Він не плекає власне тіло, але завжди тримає себе в спортивній формі важковика. Здається, то якась його внутрішня самомуштра, якийсь тиблик. Вона і сама така. Та ще вичитала про культ тіла й душі у давніх греків. Вони казали, що в людини має бути красивим усе, навіть звички. У Василя багато негарних звичок. Ходить перевальця, коли говорить, вимахує руками, неначе рубає дрова. Брели вивистою стежечкою у високих травах. Мабуть, їх не косили бо ростуть біля самого міста, нікому не потрібні. Їх супроводжувала чайка, літала колами, кигикала, падала в трави і знову злітала. Чого ти дурна? сказав Василь Васильович. Уже ж вивела своїх чаєнят. Чи може ми тобі чимось не подобаємося? так ідемо ж звідси, йдемо. Переходили піщані пересипи, нанесені під час повені Дніпровою водою, сухі пагорби, пробиралися через лози. В одному місці набрали на сухе ложе. Його недавно покинули. Чорніло кострище, валялися обсмалені консервні бляшанки. Тут хтось ховався і, очевидно, не одну добу розкладав уночі багаття. Його не видно у глибокій, виритій під кущами верболозів весняним бурчаком ямі, щось варив у бляшанках. Зараз ночі короткі, а йому, либонь, видавалися довгими. Ось його сідлище. А отією кожушиною він укривався. Мабуть, недобрий чоловік, і що він думав, От кого ховався, кому хотів помститися. Помститися це обов'язково. Стало трохи моторошно. Але пробралися через лози, і у душу знову хлюпнула зеленаво жовта хвиля. І яких квітів, яких суцвіть тут не було. Навіть кінський щавель, бур'ян з бур'янів, і той вплів свою особливу барву, вже причорнів на вершках, і стояли ті кострубаті мітлища, неначе обпечені блискавицями, додаючи ніжному лугові якоїсь суворості і важкої, з думкою про минущість, але й про вічність.